Kemi musafirë edhe nga shtete të tjera të Evropës. Janë bashkuar me ne vëllezërit tanë në fe, vëllezërit tanë prej një kombi, sot pra për të ndarë kënaqësinë e kësaj tribune. Dhe prej Zvicrës bashkë me prindërit e tij ka udhëtuar edhe një djalosh i vogël i cili është për t'u marrë shembull, pasi po don, edhe pse në moshë të vogël, po dëshiron që të japi kontributin e tij për fenë islame. Ka udhëtuar sot pra për të na recituar një poezi djaloshi Ahmed Osmani, të cilin e ftojmë Shumë selam ty o Muhamed ki mëshirë për ne n'ahiret se ne jemi njerëz vobekt shumë gjynahe kemi në jet je besnik të thonë Emin qysh në vegjëli kur ishe fëmijë ty të besonte gjithë mileti. Thoshin me veti se ky është profeti. Është profeti Muhamed, qysh në Inxhil se ke si Ahmet. Ty vetë Zoti të ka bekuar, udhëzim për ne ka caktuar. Me Kur'an është përcaktuar, që ti Resul je emëruar. Je emëruar si pejgamber, vulën e Zotit e mban me nder. Unë do doja të ftoja pra të na përshëndeste me fjalën e tij një prej këtyre nëse mund të them kështu pra misionarëve të fesë islame që punojnë për këtë fe, imamin e xhamisë Bashkimi këtu pra në Linz të Austrisë, profesor Vahidin Beluli. Të nderuar imamë mysafirë specialë të këtij manifestimi, të nderuar imamë të xhamive të ndryshme të shteteve të Austrisë, vëllezër dhe motra nga shtete të ndryshme nga qytetet e Austrisë dhe ju të Linzit, Esselamu Alejkum Wa Rahmetullahi Wa Berekatuh. Meqenëse kemi mysafirët specialë për ligjëratë në këtë manifestim, unë do të kisha dashtë vetëm shkurt të përmendi një çështje për të rikujtuar edhe njëherë atë që përmendi edhe udhëheqësi se bëhen shumë manifestime, organizohen shumë manifestime të natyrave të ndryshme, qysh herët nga historia njerëzore, edhe sot do të organizohen edhe në të ardhmen. Mirëpo iu mungojnë manifestimeve të tilla pika shumë të rëndësishme të manifestimit, do të thotë nuk i plotësojnë disa kushte shumë të rëndësishme. Prandaj, manifestimet e natyrës tonë mendoj se deri diku iu gjasojnë misionit të pejgamberëve të dërguarve të Allahut, të cilët Allahu xhelleshanuhu i kishte dërguar për t'i përmbushur tri arsye. I ngriti duart dhe boni një dua duke iu lut Allahut që ta dërgojë një pejgamber nga mesi i atij populli për t'i përmbushur tri pika. Dhe njona prej atyre Yu'allimuhumul kitabe, që t'ua mësojë librin. Kur kanë folë komentatorët e Kur'anit rreth kësaj se çka do të thotë t'ua mësojë librin, pra kanë thonë t'ua mësojë fenë e Allahut, Dhe në fenë e Allahut hyn shkenca ose hyn dija, dija origjinale, dija e vlefshme. Dhe pika e parë ishte dija, plotësimi i diturisë me i mësue njerëzit. E dyta, veyuzekihim, me i pastrua ata moralisht, me i edukua moralisht, wal hikmete, edhe me jua mësue mençurinë. Prandaj këto pika iu mungojnë manifestimeve të tjera. Nëse ato kanë qëllim arsimor, iu mungojnë ato edukative dhe morale. Nëse kanë qëllim edukativ e moral, iu mungon mençuria, ose me një fjalë nuk ia qëllojnë atë që e dëshirojnë. Kështu që manifestimet tona pak a shumë sikur i përmbushin këto këto tri pika dhe dhashtë Allahu xhelle shanuhu që çdo kund ku muslimanët festojnë këto pika përafërsisht të të realizohen. Mendoj se e kam borxh të të flas pak edhe për Radio Pendimin. Meqenëse organizator kryesor i këtij manifestimi është Radio Pendimi, së bashku me të rinjët e Limsit, suksesin dhe kontributin që ka dhanë Radio Pendimi, mendoj se shumica nga muslimanët sot ma e kanë e kanë të qartë. Dhe unë kam ardhur në përfundim se këtë sukses që e ka arritë Radio Pendimi, jo pse ka pasur ndonjë buxhet të fortë, Nga se krejt ajo ka qenë punë vullnetare, mirëpo suksesi ka qenë në sinceritet dhe në hapjen e derës në këtë radio-internet për gjithë ata të cilët janë përqendruar që Janë besatuar që të punojnë për fenë e Allahut, për hoxhallartë me mjekra e pa mjekra, me pantullë më të gjata e më të shkurta, e të tjerë e të tjerë, pra pa u klasifikuar, pa u ndarë. Dhe kjo ka ba që të jetë më e ndëgjushme dhe numri i dëgjuesve të shtohet çdo ditë. Nga se kështu ishte edhe Pejgamberi alejhi selam. Sahabët e Pejgamberit alejhi selam kanë qenë edhe ata të gjithë sahabë, të gjithë besimtarë, të gjithë në rrugën e Allahut, por emocionet e besimit janë të ndryshme, emocionet e imanit janë të ndryshme, prandaj edhe ne jemi hoxhallarë të të gjithë muslimanëve pavarësisht nga emocionet e tyre. Kështu që këtë sukses pra mendoj se e ka arritë me këtë. Në anën tjetër, Radio Pendimi është që të themi e ka lujtë rolin e sahabëve të Pejgamberit sallallahu alejhi ve selem të cilët kanë udhëtuar gjatë nëpër shkretirë për të bartur dhe për të transmetuar fjalët e Allahut xhelleshanuhu, Kështu që Radio Pendimi mundësoi që fjalët e hoxhallarëve të barten pavarësisht ku ata jetojnë dhe punojnë, pavarësisht ku ata janë gjendur, çdo kush që ka pas dëshirë ka mund të i dëgjojë ata kudo kudo që ka qenë, andaj porosia ime do të ishte që të vazhdojë punën në këtë formë dhe Allahu e ndihmoftë. Edhe një herë Allahu i shpërbleftë organizatorët, Allahu i shpërbleftë mysafirët të cilët do ta japin kontributin e vet dhe juve pjesëmarrës që keni ardhë këtu për ta për ta zbukuruar edhe më shumë këtë manifestim. Eselamu Alejkum Ve Rahmetullahi Ve Berekatuhu. Sot kanë udhëtuar prej Suudisë për të marrë pjesë me ne, për t'u bashkuar në këtë tribunë, për të dhënë edhe ata kontributin e tyre vëllezërit Xhaferi, të cilët do të na këndojnë. të cilat neve na përkujtojnë Krijuesin tonë, na përkujtojnë frikën ndaj Allahut xhele xhelaluhu, na përkujtojnë se duhet të punojmë për të fituar xhenetin, shpërblimin e tij. I ftuari jonë special sot i cili ka udhëtuar prej Shkupit dhe e ka pranuar me kënaqësi Ftesën të cilën ia bon është doktor Zekeria Bajrami, i cili ka përgatitur një ders për ne sot që quhet Islami shpëtim i njerëzimit. Elhamdulillahi Rabbil Alamiin wa usalli wa usellimu ala Sejidil Enbijai wal Murselin Së pari, falënderojmë Allahun Xhel-le Xhelaluhu për çdo të mirë që na ka dhuru, e posaçërisht për ata që na ka mundësu të jemi musliman, andaj e lusim Allahun të na mundson të jetojmë si musliman dhe t'ia dorëzojmë shpirtin Allahut me iman. Pastaj i kushtojmë, i dedikojmë, i çojmë salavat edukatorit tonë suprem, Po ashtu, kemi për obligim të falënderojmë organizatorët, bashkë me prezantuesit, me ata të cilët kanë udhëtuar prej ma larg dhe prej atyre që kanë udhëtuar më afër, Innemel a'malu binniyat, Veprat shpërblehen sipas nijetit, sipas qëllimit, Allahu xhel-le xhelaluhu, nijetin e juaj, Prezencën e juaj, kujdesin e juaj për të ndëgjuar këto fjalë të bukura që i ndëgjumë bashkë deri tash dhe të tjera që do të ndëgjohen, për këtë Allahu inshallah me Xhennetul Firdaus ju shpërbleftë. Vëllezër të dashur, Allahu Xhel-le Xhelaluhu thotë, El-jaume ekmeltu lekum dinekum. Të gjithë të mirat janë kompletuar me kompletimin e dinit, me plotësimin e kësaj feje. Çdo vështirësi osht e lehtë kur njeriu osht me Allahun, Xhel-le Xhelaluhu. Çdo kënaqësi, çdo kënaqësi, çdo lumturi, Osht fatkeqësi kur njeriu nuk është në rrugë të Allahut. Mirësia e njeriut është Islami. Shpëtimi i mbarë njerëzimit është Islami. Osht feja e vetme e shpallur nga Allahu Xhel-le Xhelaluhu. Allahu Xhel-le Xhelaluhu e ka shpallë Islamin për shpëtimin e njerëzimit. Më lejoni të bëj një definicion të shkurt për Islamin. Çka është Islami? Kah rrjedh fjala Islam? Fjala Islam rrjedh prej fjalës Esleme, është dorëzuar. Pasi që dorëzohet, Selime, ka shpëtuar. Islam do të thotë dorëzim, jo nga friga, jo nga dhuna, po vullnetarisht i jemi dorëzuar Allahut Xhel-le Xhelaluhu. Ai i cili i dorëzohet Allahut vullnetarisht, Ai ka shpëtuar në këtë botë dhe në ahiret. Shembull konkret e kemi ku Allahu dhul xhelal na shpjegon për Ibrahimin alejhi selam dhe të birin e tij, djaloshin e tij të dashur, të vetmin, të cilit ia pat lutur Allahun dhul xhelal që t'ia dhuron një fëmijë dhe Allahu ia dhuroi dhe ai ia la emrin Ismail. Allahu dhul xhelal e urdhëroi që atë ta flijon për hir të Allahut dhe ta bën kurban U dakorduan, u dorëzuan, me plot dëshirë, me vullnet, baba dhe bir, ju dorëzuan Allahu dhul xhelal, që baba ta therë evladin, evladi të mos e refuzon urdhrin e Allahut dhe të babës vet. Kurani Kerimi thotë, Felemma eslema, kur ata dytë u dorëzuan. Vullnetarisht, Felemma eslema wa tellehu lil jebin, dhe kur ai e kthej në drejtim që ta therë për kurban, Allahu dhul xhelal e çoi shpëtimin, në vend të djalit ia çoi një kurban. Arriti shpëtimi. Kur ti i dorëzohesh Allahut, vjen shpëtimi. Felemma eslema, kur njeriu i dorëzohet Allahut, atëherë vjen shpëtimi. Pra, nga kjo fjalë rrjedh emni Islam. Dhe dini jonë e ka emnin Islam. Fjala tjetër është rrjedh nga fjala selam, që do të thotë paqë. Po valla, dini jonë është paqë. Neve nuk mund të na mashtrojnë ata të cilët e akuzojnë Islamin me agresivitet, me terrorizëm e me iks e tjera, por na jemi të bindur se Islami është din universal. Islami është fe e mbarë njerëzimit, Islami është fe e tolerancës, është fe e paqes dhe jo rastësisht ne përshëndetjen tonë universale islame e kemi Selam. Si përshëndetemi ne? Selam. Esselamu Alejkum. Njani na thotë pse nuk e boni shqip Subhanallah Ai tjetri thot kisha fal Ama me kon ta kishin bo shqip O Allah dosh Di që do të thot Universal Internacional Elhamdulillah Që Allahu dhul xhelal këtë din e ka bo Universal Në cilën xhami që të shkojsh ti Ti si shqiptar Kur hysh në xhamin e turqve, të arabve, të pakistanezve, të boshnjakve, ai do falet në gjuhën e vet, ti çka do bësh mrapa? Por ti në cilën xhami që të hysh do t'i drejtohesh Allahut dhul xhelal dhe imami kushdo me të jetë, çfarëdo gjuhe të flet, cilitdo komb t'i takon, cilësdo racë t'i takon, ai do të fillon me fjalën universale Allahu Ekber. Po të ish ton imami, të ishte imami shqiptar kur thonte Allahu është i madh ai boshnaku mbrapa do thonte shto kazhe be? Ha? O vëllai dashur. Pra, Islam din universal, din shpëtues. Din i vetëm i dërguar nga Allahu dhul xhelal. Allahu dhul xhelal nuk ka njoft, as nuk njeh, as nuk ka dërgu, as nuk pranon tjetër fe përveç asaj e cila e ka emrin Islam. Allahu dhul xhelal kështu thotë, Inne dine inda Allahi el Islam. Fe e pranuar te Allahu dhul xhelal është vetëm Islami. Pa të tjerë. Të gjithë kanë qenë Islam. Çifutët thanë, Ibrahimi, është babi i pejgamberëve, thanë ka qenë çifut. Të krishterët thanë, jo ka qenë i krishterë. Allahu dhul xhelal gjykoi në Kur'an dhe tha, Ma kana Ibrahimu jehudijen wala nasranijen, walakin kana hanifan muslima. Ibrahimi alaihi salam nuk ishte as i krishterë, as çifut, por ishte muslim i pastër. Allahu dhul xhelal vetëm që ket e njeh, Islam. Për këtë kemi shumë argumente, po unë këtë dy e përmenda, një për Ibrahimin dhe një do ta përmendim për Jakubin alejhi selam. Kurani Kerimi na shpjegon, thotë, Em kuntum shuheda, ju mos ishit dëshmitarë, kur Jakubit i erdh vdekja, ai i tuboi fëmijët e vet pranë vetes dhe iu drejtu me këtë fjalë, Ma ta'budune min ba'di, tha pas meje çka do të adhuroni? Çka do të adhuroni pas meje? Nuk i pyti pas meje çka do të bani, si do të jetoni, jo, jo, jo, tha, çka do të adhuroni? O vëlla i dashur, obligimi kryesor i prindit është që fëmijës vet t'ia mbjellë në shpirtin e tij dinin e Allahut dhul xhelal. Kjo është obligimi parësor. Ma ta'budune min ba'di. Thanë, Na'budu, ilaheke, thanë ne do të adhurojmë Allahun tënd, wa ilahe aba'ike, dhe Allahun e prindërve tu, Ibrahim, wa Isma'il, wa Ishaqe, ilahen, wahiden, vetmin Zot, wa nahnu lehu, muslimun, dhe ne jemi musliman. Pra bijtë e Jakubit janë kanë dëshmu se janë musliman dhe kanë qenë musliman. Pak ma mas, pak ma vonë, Për ata të cilët e kanë ngatërru çështjen e tyre, ne, kjo vlen për neve, që ne të mos mashtrohemi, ngase kemi disa njerëz, nga naiviteti, nga pasiviteti, nga ajo që ajo shumë ia bën gjynah ndaj kësaj feje, thotë, Po, vëlla, po gjithë fejet jonë të Allahut. Po krejt fetë janë të Zotit. Ka shumë fe, është e njohur. Wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fi al-akhirati min al-khasirin. Kush pranon fe tjetër pos Islamit nuk i pranohet. A e di çka kanë bo çifutët, o vëllezër të dashur? Çifutët e kanë hek vetëm qe këtë foljen gajër. Shif, Wa man yabtaghi, Kush kërkon, kush pranon, kush beson fe tjetër dhe men jebtegi gajrel islami, pos islamit, fe tjetër, ka mbet pa fe. E di çka kanë bo çifutët? E kanë hekur qe këtë foljen gajrë. E kanë hekur. Edhe në rregull, Kuranin e kanë botu, në formën më të bukur, me materialin më të mirë, vetëm qe këtë e kanë hek, vetëm një folje, a di çka bohet me ja hekë qatë folje? Bohet katastrofë. Si del kuptimi? Kuptimi del kështu, Wa man yabtagi l-islame dinen fela yuqbala minhu. Kush e merr Islamin për fe, ai nuk ka fe. Allahu dhul Xhelal thotë kush merr fe tjetër por pos islamit ka mbet pa fe, kuptimi i del, kur t'ia hekin fjalë foljen gajr, kuptimi i del kështu, kush merr islamin për fe, ai ka mbet pa fe. Por, ulema, dijetarë, hafëzllarë, shpejt e zbuluan këtë lajthitje, këtë mashtrim, këtë falsifikim që ata Dashtën t'ia bëjnë Kur'an-i Kerimit, por nuk arritën, ngase Allahu dhul Xhelal këtë Kur'an e ka marrë vetë në mbrojtje, këtë din Allahu e ka marrë në mbrojtje. O vëllezër të dashur, na duhet të kontribojmë, kurse garantën e ka nga Allahu dhul Xhelal. Allahu dhul Xhelal ka thënë, Inna nahnu nezzelne dhikra wa inna lehu lehafidhun. Na e kemi zbrit këtë fe, na e kemi zbrit këtë Kur'an dhe na do ta ruajmë. Ju mos u mërzitni, Ju mos u sekëlldisni, ju mos u gajlosni, e juaja është të bëni davet, e juaja është të kontriboni për këtë din që të shpërblehni nga Allahu dhul xhelal, ndërsa garancën e kësaj feje e ka marrë vetë Allahu dhul xhelal. Pra, pastaj, o vëllezër të dashur, çka i tha Allahu dhul xhelal Isaut alejhi selam, ose atyre shokëve të Isaut alejhi selam, hawariunëve, Na e dimë, në terminologjinë tonë islame, ashab ju thonë shokëve të Pejgamberit. Çdo njëri çka ta pyetish, Kujt i thonë ashab? Ashab ju thonë shokëve të Pejgamberit. Po shokëve të Isaut, alejhi selam, si u kanë thonë, si u kanë quajtur ato? Ato janë quajtur Hawariyyun. E Allahu dhul-Xhelal thotë në Kur'an, Wa idh awhaytu ilal hawariyyun. An aminu bi wa bi rasuli kalu amanna washhad bi annana muslimun Poenta është kjo, Allahu xhel-le xhelaluhu thotë, Unë ju shpalla havariun, i urdhërova që ato të më besojnë mu, thotë Allahu xhel-le xhelaluhu, mu, dhe Isaun për pejgamber, jo për bir të Allahut, jo për bir të Zotit, por për pejgamber si çdo pejgamber tjetër. Ju thashë, Besoni Allahun Dhe Isaun për pejgamber. Ato thanë, Amenna, O Zot, na të besojmë Ty edhe pejgamberit tënd, ueshhed, dhe Ti dëshmo, bi ennena muslimun, se na jemi muslimanë. Pra shokët e Hazreti Isës, dashamirët, ato më afër që ka patur, ato janë deklaruar se janë muslimanë. Nuk ka tjetër. Pra, Vëllezër të dashur, fe e pranuar te Allahu dhul xhelal është Islami. Fe e garantuar nga Allahu dhul xhelal është Islami. Fe e qëndrueshme është Islami. Gjithë këto furtuna, gjithë këto akuza, gjithë këto shpifje që përjeton ky Islam, në vend që të ndalet, ky përhapet edhe më. Ju e dini mirë, komunizmi, ateizmi, pesëdhjetë vjet të plota ka luftu me armë, me ekonomi, me mësim, me pregaditje, shtete të forta e kanë mbajtur, por ato shtete, sado që të jenë të forta, janë të dështuara dhe u shkatërruan edhe humbi komunizmi. Gjithë ai aktivitet që u dha për ide të ateizmit që të mos besohet Allahu një, ra në ujë, Për një gjysë shekulli u shkri, u shkatërru. Ky Islam, sa luftohet, dhe kush e mbron, ata që e mbrojnë janë shumë të dobët, por ai që e ka marrë në garanci është shumë i fortë. Ata që e mbrojnë, që punojnë për Islam, me të vërtetë, tash për tash janë shumë të dobët. Me kaq aktivitet, sa bëjnë muslimanët, për këtë din, është shumë pak në krahasim, çka punohet kundra këtij dini. Sa punohet, sa shfrytëzohet, sa shpenzohet, Kundra kse feje o shum sa punohet për rujtjen e këtij dini o shum pak por rezultati cil është rezultati përhapja e këtij dini në rruzullin tokësor e sidomos në vendet perendimore që nuk ka dit që një njeri nuk e pranon islamin në çdo shtet por më shum se njo dy e kështu me radhë ky islam u pranu, në shum shtete zyrtarisht u ba, njo ndër ato shtete osht edhe ky shtet ku ju gjendeni përkohësisht Duhet falenderu Allahun dhul Xhelal që tyre jau ka mundësu që të kenë një urtësi, që të kenë një tolerancë ndaj kësaj feje dhe kjo është mirësia e kësaj feje dhe dhashtë Allahu dhul Xhelal që ato që nuk e luftojnë këtë din na bëjmë lutje që Allahu dhul Xhelal tjau mundëson ta pranojnë këtë din. Kjo është obligim jonë që të bëjmë lutje o vëllezër të dashur. Pastaj akuzat të cilat jon drejtuar më të madhe kësaj feje dhe krimet të cilat janë bo ndaj kësaj feje janë të panumërta. Unë do t'i ceki ca prej tyre. E para, thu është thonë dhe thuhet, se kjo fe është shpa, kjo fe është përhapë me dhunë, me shpatë. Kjo është e keqja kur një njeri që flet gjuhën tonë mban emnin musliman edhe ai pa kurrfarë ndërgjegje të thotë, po ato gjyshat tonë i ka bo turku me zor musliman. Kështu thotë. Domethënë ky është naiv, ky është pasiv, ky është i panjohur, ky është jabanxhi, ky është stranac në islam. Ky duhet të ndihmohet o vëllezër të dashur, se Argumentet flasin se ki islam osht përhap me vullnet bile tjetër na shum her e kemi përmend o vlla i dashur mos thuj bre se shqiptarët e kan pranu islamin nga turqit prej shpatës se mdel matematika shum keq pastaj mdel e din pse se shqiptarët paskan qen shum tuca jon frigu nga shpata e kan pranu islamin Kurse sërbët, malazezët, maqedonasët, bugarët, ato paskan qenë trima, kanë qëndru dhe s'e kanë pranu. Ashtu na del matematika, jo, gjyshat tonë, stërgjyshat tonë, kanë qenë shumë të mençur, kanë qenë shumë të zgjuar, kanë qenë fatlumë që e kanë pranu këtë din të Allahut dhul xhelal me vullnet. Dhe e kemi trashëgu ne elhamdulila, dhe jemi anëtarësu në këtë fe vullnetarisht, jemi anëtarësu, prej kur? Prej kur Allahu dhul xhelal ju ka thënë shpirtrave tonë para se të vinë në këtë botë, e lestu bi rabikum, unë a nuk jom Zot i juaj, shpirtrat tonë kanë thënë bela, kanë thënë po o Zot ti je Zoti jonë, pastaj jemi lind si musliman, kur kemi ardhur në vete, prindërt tonë na e kanë mësu shehadetin dhe kjo është vazhdimësi e asaj që kemi pranu, është vazhdimësi, pra vëllezër të dashur, akuzat e panumërta janë bërë kësaj feje. Përkundrazi, shembujt, argumentet na flasin të kundërtën. Për të qenë ma e qartë, mundet të përmendim një rast. Kur e ka çliru Amr ibn al-Asi Egjiptin, komandanti ushtarak e ka çliru Egjiptin. Djali i Amr ibn al-Asit i komandantit suprem Ka bo gara në të ngajtme me një egjipqas të rëndom, mirëpo egjipqasi ja ka kalu, ki si djali i komandantit i ka ra një thupër. Egjipqasi ka shku n'Medinë osht anku te emiri i muslimanve te Omeri radijallahu anhu. Pse osht anku? Se ja ka trazu familjen natën ja ka befasu. Ja ka rrugnu familjen? Ja ka masakru fëmijët natën? Ja ka torturu familjen? Jo, vëlla i dashur, kjo prej muslimanëve kurrë s'ka ndodhur, por i ka ra një thupër të rëndom një i ri, një të riu. Ka shku baba asht anku te Omeri radhiyallahu anhu. Omeri e ka ftu Amr ibn al-Asin, komandantin suprem, çlirimtarin e Egjiptit, e ka thirr me gjithë birin e vet, ka thonë shpejt të vini para mu, dhe kanë ardhur, i ka thonë egjipçasit, Urdhno! Thuje ankesën tande, ka thonë, ja Emir el Mu'minin, egjipçasi se ka pranu edhe ma Islamin, ka thonë, o udhëheqës i muslimanëve, na ju kemi prit juve me shumë dëshirë, na ju kemi prit juve me shumë kënaqësi, por na ndodhi e kundërta, e çka ndodhi? Tha, po djali i komandantit i ra djalit tim një thupër me pa të drejtë. E llogariti robnim një thupër, një thupër e llogariti robnim, jo vrasje me miliona o vëllezër të dashur. E mori edhe i tha djalit egjipçasit tha merr thupërn edhe mshoj merrja hakun. E mori djali thupërn, ja mshoj ja mur hakun edhe u kri tha tash shkoni. Prej Egjiptit deri në Medinë ka udhëtu komandanti suprem me dhënë përgjegjësi para amirit muslimanëve se i ka ra një thupër me pa të drejtë. Një egjipçasi. Kjo është dhunë, kjo është forcë, kësaj i thonë forcë për ta përhapur islamin? Në mbarë luftra, të cilat janë bërë, nën udhëheqjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, vëllezër të dashur, kanë vdekur 1018 persona. Mbarë luftat që janë mbajt në mes pejgamberit dhe të tjerëve për mbrojtjen e kësaj feje për interesin e njerëzimit jo për interes të vetin po për mbrojtjen e të drejtave njerëzore kanë ra pra të vdekur një mijë e tetëmbëdhjetë njerëz këto e vërteton historia t'i pyesim këto demokratët në thojza sa njerëz kanë shku viktimë në luftën e parë botërore njëzet e pesë milion. Se kemi shkaktuar ne, muslimanët jo? E në luftën e dytë botërore, pesëdhjetë milionë. Në luftën algjeriano franceze për ta largu francezin nga vendlindja, algjerianët kanë dhënë një milion dëshmorë. Të pafajshëm. Një milion dëshmorë në Irak. Pra, kjo është lufta e Islamit? Bjen poshtë kjo vëllezër të dashtë. Islami është përhap me urtësi. Islami është përhap me mirësi. Pejgamberi sallallahu alejhi ve selem ka përjetu trauma të çuditshme. Mundësh me pyet ju them juve, Allahu ju shpërbleftë. Pse? Pejgamberi sallallahu alejhi ve selem kur ka shku në Taif, pejgamber ka qenë, Kur ka shku në Taif, t'i fton njerëzit në shahadet, në la ilahe illallah Muhammedun Resulullah, ato nuk e kanë pritë me lule, nuk e kanë pritë me maqinë gati ta bartin, nuk ja kanë leju banesë, nuk i kanë pregaditë ushqim, po i kanë urdhnu rininë të bëhen dy rreshta një andej dhe një këndej dhe me gurë ta sulmojnë Pejgamberin sallallahu alejhi ve sellem. Dhe ja kanë ça kryet dhe ja kanë gjakosur kryet i ka ra gjaku në fund të këmbëve, por ai, nga mirësia e tij, nga toleranca e tij, çka ka thonë? Ka thonë Allahum ehdi kaumi fe innehum la ja'lemun, ka thonë o Zot udhëzoj këto njerëz se këta nuk e dinë. Kur e ka çliru Mekën, kur është kthy në Mekë, pas gjithë torturave, pas dëbimit, pas atyre traumave që ka përjetu pejgamberi bashkë me muslimanët kur është kthy në Mekë, kur e ka çliru Mekën, i ka tubu mekasit, për ta mbajt fjalën e rastit, çlirimtar, e ka fitu luftën, e ka çliru vendin, i ka tubu njerzit, çka do të thotë tashti? Çka do të na thotë ky? Ju tha pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem, Çka mendoni se do t'ju bëj unë sot me ju, si do të sillem? Thanë, Ente kerim, ibnul kerim, ibnul kerim. Thanë ti je fisnik, po, ai është fisnik, prandaj u dëbu nga vendlindja. Ti je fisnik i biri fisnikut të birit fisnikut. E thanë vetë, çka tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? E tha fjalën të cilën duhet ta regjistron mbarë njerëzia në shpirtin e tyre dhe në trunin e tyre, tha, shkoni, idhhabu fa antum tulaqa. Shkoni jeni të lirë. Me kaq? Me kaq mbaroi? Shkoni jeni të lirë. Kjo është toleranca e Islamit. Kjo është toleranca e Pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem. Ky njeri nuk ka meritu të bëhen karikatura kundra tij. Nuk ka meritu të shkruhet kundra tij. Nuk ka meritu të akuzohet ai me punë jo njerëzore. Ngasë ai ka qenë human, numër një. Ka qenë dashamir i mbarë njerëzimit. Andaj vëllezër të dashur, me ndonjë detyrë tjetër, me ndonjë moto tjetër, por e vetmja fjalë ka qenë se nuk ka Zot tjetër pos Allahut, pra Allahu adhurohet, Allahu besohet. Kjo është feja e pranuar e Allahut dhul xhelal. E kuptojnë ose s'e kuptojnë njerëzit, akuzojnë ose nuk akuzojnë, ajo është pak punë. Pastaj e kanë akuzu me çka? Me mbrapamveturi. Islami mirë është fe e mirë ama shumë mbrapa mbet kjo fe është e mbrapambetun disa prej tonëve na flasin për vete i lamë akuzat e të huajve njëherë të shofim veten tonë njerëz prej tonëve thotë po e çfarë hajri kemi parë prej feje feja na ka lanë mbrapa feja s'na ka lanë të shkollohemi o vëlla i dashur po shfletone njëherë këtë Kuran të bekuar të Allahut dhul xhelalu i vetmi libër qiellor është i cili ka filluar me imperativin iqra Porosinë pejgamerike, i cili ka thënë, Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, Të kërkuarit e diturisë është obligim për çdo musliman, i dy gjinive, pa dallim, çdo musliman e ka farz të shkollohet, e ka farz të mësohet, obligim islam, e tani, dikush ka guxim të thotë se Islami na ka lënë mbrapa? Ato të parët i kanë zbatu këto imperative dhe kanë shku përpara. Muslimanët kanë qenë që kanë nis shumë shkenca dhe kanë qenë fillestarë të shumë shkencave, por pastaj kanë dështu. Pastaj kanë dështu, normal, po të parët kanë qenë. Vëllezër të dashur, të parët janë muslimanët që e kanë prodhu orën. Të parët janë muslimanët që e kanë prodhu orën dhe ka çu Harun Reshidi një delegacion mbretit bizantinas, Bizantia ka qenë atëherë shteti superfuqi, ka qenë shteti më i fuqishëm në botë, por muslimanët kur e kanë prodhu orën dhe mbreti Harun Reshid ja ka çu mbretit bizantinas një orë si dhuratë nga prodhimi i tyre, made in dora muslimanit, se sot s'po ka made in dora jonë, ha? S'po kemi, a ora e parë ka qenë made in dora e muslimanit, o vëllai dashur, kur ja kanë çu mbretit, ja kanë dhënë si dhuratë, kur e kanë pa se po ec ora, s'kanë pa orë, po s'e kanë di çka është ora, i ka tubu mbreti njerëzit e mençur, e ka tubu qeverinë e dijetarët dhe e ka lip mendim, ka thonë, hajt tash ne t'i bimë fije, çka mundet me kon. Këtë na e kanë pru muslimanët, çka mundet me kon, s'e kanë dit çka është ora, këtë e vërteton historia, edhe të gjithë e kanë shiqu mirë, ja kanë vu vëmendjen mirë, dhe njoni ka marrë guxim ma i mençmi i tyre, ka thonë, unë e di. Ha bre vlla fol, çka është kjo, tha kjo është sihir. Kjo është magji. Kështu pra, kur na kemi prodhu, kur muslimanët kanë prodhu, ato janë marrë me magjia, me sihire. Tash i kemi ndrru. Ata prodhojnë, na merrin me magjia, me sihire, me t'bame, me ç'bame. Njoni vjen thotë oh unë, vajza ime, në shkollën e mesme, mirë ka mësu vitin e parë, tash vitin e dytë, ka problem diçka, nuk është në rregull, a bën ti shkruajsh? Tash ka diçka detyra t'ja bëja. Tha jo te hoxha të shkruash një herë mali. Thash nuk shkruaj more vëlla thash. Po shkruaj ti një herë vetë vetës, mandej vajzës tane. Shkruaj njëherë ti, problemi është ki. E tash, për çdo ngatërresë, për çdo problem, na te hoxha. Jo, bre, vëllai. E diçka nuk asht mirë tha ka të bame thash ne krejt kemi të bame prandaj s'jemi tu bo kurgjo na kemi të bame me vetveten jo lloj lashti pra këtë du ta them islami nuk ban akuzën mbrapa mbet kjo nuk ban Pastaj me këtë janë mashtru dhe ka qenë caku kryesor që me këtë ta mashtrojnë sidomos rininë tonë, rininë e dashur, që rinia ka qenë e para e cila e ka ndihmu Islamin, Pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem ka thënë, Nusirtu bish-shabab, më ka ndihmu rinia, besoni, rinia ka shumë obligim. Rinia ka energji, rinia ka njohuri, rinia ka dije, rinia ka fuqi. Fatmirësisht dhe fatlum është ai ri i cili energjinë e tij, diturinë e tij, fuqinë e tij e shfrytëzon në shërbim të dinit të Allahut. Rinia. Mirëpo janë mundu dhe e kanë mashtru. Janë mundu dhe e kanë mashtru. Por, Elhamdulillah, rinia jonë e ka kuptu dhe është udhëzu dhe për këtë din të Allahut është duke punu. Allahu inshallah, çdo të ri tonin, e lusim Allahun, çdo të ri tonin ta bën një ushtar të mbrojtjes së dinit të Allahut. Pastaj e kanë akuzu me çështjen e femrës. Akuza më e madhe është kur kanë thonë Islami në rregull ama ia ka marrë drejtën femës. Unë nuk di çfarë drejte as unë nuk di as kërkush nuk mund të dijë se çfarë të drejte i ka marrë Islami femnës. Islami e ka ngritur femnën në piedestalin më të lartë. Islami është e vetmja fe e cila ia ka dhënë femnës vendin e duhur. A e dini çfarë gjendje ka qenë Në çfarë gjendje ka qenë femra në kohën e zbritjes së Kur'anit në shekullin e shtatë? Në çfarë gjendje ka qenë? Varësisht prej popujve të ndryshëm. Kinezët kishin pas një traditë. Femrës i kishin veshur këpucë të hekurta, të rënda, Këpucë të rënda, që ajo kur të ecë e me këpucë, me këpucë të rënda të lodhet, të mos zhvillohet e ta mrrijë djalin. Djali duhet të zhvillohet, vajza duhet të rrijë poshtë. Kjo ka qenë praktikë e kinezëve. Çifutët, kur është plak femra, e kanë djeg, për së gjalli. Arabët, vajzën e kanë shti të gjallë në tokë. Vajzën e kanë shti të gjallë në tokë. Atje në Haxh o vëllezër të dashur dy milionë njerëz falen në Mekë, imami thotë xhemat bëhuni gati se do ta falni namazin e një vogëlushes. Dy milionë njerëz drejtohen t'ia falin namazin një vogëlushes që ka ndrru jetë, e ata para Islamit vogëlushen e kanë shti gjallë në tokë. Diferenca kjo është. E ka shti vajzën të gjallë në tokë, Kurani e ka ndalë. Kurani e ka përmend për shembull për qëndrueshmërinë në dinin e Allahut azze ve xhel, thot Allahu azze ve xhel, në Kur'an e ka regjistru. Dareb Allahu methelen lil-ledhine amenu. Allahu ka pru shembull për besimtarët, le të jenë në dinin e tyre të qëndrueshëm. Le të kenë burrni qëndrushmëri në din, të mos bëhen labil në fenë Allahut, se Allahu ka pru shembull në Kur'an për besimtarët të jenë të qëndrushëm. O Zot, cilin e ke pru shembull? Hazreti Nuhin, i cili ka punu për din të Allahut, ka thirrë nëntëqind e pesëdhjetë vjet? Jo, jo. Aman o Zot, mos e ke pru pejgamberin tonë që ka vujt? Ebu Bekrin Omerin, jo. Dareb Allahu meselen lilledhine amenu imraete imraete një grua. Subhanallah një grua e ka pru shembull për besimtarët të jenë të qëndrueshëm. Kush ishte ajo grua? Cila ishte ajo? Imraete Firaun. Gruaja e diktatorit. Gruaja e Firaunit, i cili thonte unë jam Zot. Gruaja thonte unë ty për Zot nuk pranoj, unë e besoj Allahun një. Kishte guxim këto ta bënë, o vëllezër të dashur. Pastaj, kush është muslimani i parë pas pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem? Të gjithë e dini. Muslimani numër një pas pejgamberit është bashkëshortja e pejgamberit Hatixha radiallahu anha. Kur ka ndru jetë Hatixha radiallahu anha pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem atë vit e ka quajtur amul huzn, vit i dëshpërimit. Hatta e ka qujt vit i dëshprimit pse ja Resul Allah se më ka ndrru jetë Hatixha Hatixha të cilën kam pas shoqe të këtij dini e cila e ka ndihmu edhe pse ajo ka qenë pesëmbëdhjetë vjet ma e vjetër pesëmbëdhjetë vjet ma e vjetër ka qenë Hatixha kur është martu pejgamberi sallallahu alejhi wasallam me Hatixhen ka qenë djalosh i ri njëzet e pesë vjeçar Hatixha i ka pas katërdhjetë vjet Pesëdhjetë vjet ka jetu, deri në moshën pesëdhjetë vjeçare ka jetu me Hatixhen, ajo i ka pas gjashtëdhjetë e pesë vjet, kur ka ndru Hatixha në moshën gjashtëdhjetë e pesë vjeçar, Pejgamberi ka qenë pesëdhjetë vjeçar, vetëm me to e ka kalu jetën, por ka qenë i kënaqur dhe shumë asht mërzit dhe e ka quajtur Amul Huzn, vit i dëshprimit. Kështu e ka respektu bashkëshorten, kështu e ka respektu Pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem. Vëllezër të dashur, e pastaj dikush thotë po, pejgamberi ka pas pastaj, ai ka pas shumë gra, po, ai ka pas sa gra, po, shift deri në moshën pesëdhjetë vjeçare ka ndejtur vetëm me Hadixhen, e cila ka qenë gjashtëdhjetë e pesë vjeçare, dhe kur ka ndrru jetë është mërzitur, pastaj është martu me një grua e cila ka pas emrin Ummu Seleme, burri saj ka mbet shehid në luftë, ajo s'ka pas, Kur s'ka pas mburojë, e ka marrë Pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem për hir të se burri ka mbet dëshmor, e ka marrë tjetër në kulmin e Pejgamberit dhe të merr epitetin, të merr pseudonimin Ummul Mu'minin, ka qenë kënaqësi për një grua muslimane të llogaritet nana e muslimanëve. Nana e muslimanëve dhe Ummu Seleme e ka tregu veten në një rast ku Pejgamberi sallallahu alejhi ve selem në momentin ma kritik që ne kur dom të kallxohemi si burra grave nuk ja bëjmë veshin kur kemi punë të rëndësishme thomi grave hajde ikni kjo nuk asht punë grave Pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem në momentin më kritik, kur ai ka bërë marrëveshjen e Hudejbijes, ju ka thonë ashabëve, ne do të kthehemi përsëri në Medinë, por e keni urdhrin t'i pritni devet dhe të rruni flokët, ato nuk janë pajtu, Pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem u ka mërzit, ka hi në në në tendën e Ummu Selemes, të cilën e ka pas me vete, e cila ka qenë shumë plakë, ka thonë Ummu Seleme, kam frikë se Allahu po ma dënon ummetin tim. Tha, Pse, ja Resulallah? Tha, Se unë ju urdhnoj, ata nuk zbatojnë. E çka ju thua? Ju them t'i presin devet, të hekin flokët dhe të kthehemi në Medinë. Nuk më dëgjojnë. Kam frikë se Allahu po m'i dënon. Ummu Seleme tha, Ja Resulallah, shif me kë konsultohet Pejgamberi me bashkëshorten? Me Ummu Seleme konsultohet për një punë të madhe. Kjo është punë shtetërore. Kjo është punë vendimtare. Vëllezër të dashur, aty ka qenë Ebu Bekri, ka qenë Omeri, Shko tha ti prerë deven tande, kurbanin tënd prerë, dhe hiqi flokët tua, kur kanë me të pa ty, kanë me vepru edhe ata, se s'kanë çka të bëjnë. Tha, Allahu të shpërbleftë. Shkoi pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem, e theri kurbanin e vet, e thiri rrojtarin, br, berberin, ia hoqi flokët, kur e panë ashabët, u shikun mes vete, thanë, e ne çka presim tash? Pejgamberi e theri deven, i hoqi flokët, por neve çka ka mbet, hajde vlla, hiq flokët, ther deven, u kry kjo punë. Kush ishte propozuesi i kësaj ideje? Ummu Seleme. Vëllezër të dashur, Aisha radijallahu anha, Aishe, të cilën Pejgamberi sallallahu alejhi ve selem nuk e martoi si martesë siç mendojnë të tjerët, por Aisha radijallahu anha ka qenë zavendësja e Pejgamberit në jetën e tij edhe pas vdekjes së tij. Kur s'ka qenë prezent Pejgamberi, kanë shku muslimanët, kanë marrë fetva prej Hazreti Ajshës. Jo vetëm gra, edhe burra. Kur ka ndrru jetë Pejgamberi, kur kanë ra në dilemë për ndonjë çështje, Ebu Bekri, Omeri, Hulefaj Rashidin, ashabët e dijshëm, e të mëdhenj, kur kanë ra në dilemë për diçka, rrugëdaljen e kanë gjetur në shtëpinë e Pejgamberit, sallallahu alejhi ve sellem, bash te Ajsha, radijallahu anha. kanë shku e kanë marrë mendimin e saj dhe ajo i ka sugjeru dhe ajo i ka mësu dhe me plot kuptimin e fjalës kemi të drejtë të themi Aishja ka qenë zavendëse e Pejgamberit para Ebu Bekrit Ebu Bekri ka qenë në aspektin shtetëror ndërsa në aspektin e fetvave në aspektin e sugjerimeve në aspektin e diturisë ka qenë në aspektin e sekreteve të Pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem dhe të njohurive dhe të diturisë së tij ka qenë Aisha radijallahu anha Pastaj, na nuk harrojmë, na të gjithë e dimë, se dëshmorja e parë në Islam, dëshmorja e parë, muslimani i parë kush qe? Hadixha. Dëshmorja e parë, Sumeja, radijallahu anha, edhe kjo është grua. Dhe ne nuk harrojmë, se Allahu dhul xhelal në Kur'an një sure e ka emërtuar Suretun Nisa. Surja e grave, e për fat keq tonë nuk ka sure të burrave. Surja e grave. Një grua, atë që ka ndihë dinin e Allahut dhul xhelal, një grua është quajtur Umu Haram, ka qenë në prezencë të pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem. Pejgamberi ka thonë, do të vi koha, që umeti im, prej ashabëve t'mi, do ta kalojnë detin për ta përcjellë shahadetin. Do ta kalojnë detin për ta përcjellë shahadetin. Kjo grua që ishte prezent, tha, Ja Resulallah, lutja Allahu Dhul Xhelal të më bën mua prej atyre, unë kam qejf të jem prej atyre që ta kaloj detin për ta çu shahadetin. Shiko çfarë gajle kanë pas gratë asaj kohe, vëllezër të dashtë. Elhamdulilah, edhe sot na kemi gra, edhe sot kemi muslimanë, edhe sot kemi bija të muslimanëve, edhe sot kemi femra muslimane të cilat Me të vërtetë gajlosen për këtë din të Allahut Dhul Xhelal, por ka nevojë edhe pak ma tepër, ta lamë pak atë luksuzin, t'i lamë pak ato do do sende tjera, të merremi me angazhimin për dinin e Allahut Dhul Xhelal, se këtë din nuk e kanë përhapur vetëm meshkujt, por kanë kontribu edhe femrat, dhe kjo grua i tha Pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem, ja Resulallah, lutju Allahut që mu të më bën prej atyre që ta kaloj detin, të udhëtoj larg me anije për ta çu shahadetin, Pejgamberi sallallahu alejhi ve selem kësaj gruaje i tha, Enti minhunne, tha zotëni ti prej atyne i je. Ja, e, e lajmëroi, e sihariqoi, se ajo do të jetë prej atyre të, e cila do ta kalon detin për ta çu shahadetin. Vëllezër të dashur, bashkëshorti i kësaj, bashkë me këtë grua, edhe një grup tjetër, morën rrugën, hipën anijes, kaluan detin, shkuan në Kipër, në Kiprin e sotshëm. Kjo grue, vorrin e ka atje. Umu Haram e ka vorrin në Kipër. Përse ka shku? Ka shku për ta çu atë hadith. Pra vëllezër të dashur, ne dy gjini kemi ardhur për qëllime tjera, për ideale, për punë, për nevojat tona, por mos harrojmë se e kemi edhe një obligim. Cili është ai? Ndihma e përhapjes së Dinit të Allahut xhele shanuhu. Dhe me kontributin e muslimanëve, aq të dobët, aq sa është modest, Në perëndim me të madhe njerëzit janë tu e pranu Islam, veç edhe neve na duhet edhe pak të kujdesemi se ndoshta do t'i jesmi borxhli dinit edhe njerëzve. Unë do të përmendja një rast kur kam qenë në Australi, në Melbourne. Atje kishin shku disa muslimanë për t'i thirrë njerëzit në dinin e Allahut xhele shanuhu. Dhe kish dashtë Zoti që ni australian me në moshën njëzet e pesë vjeçare e pranon islamin. Edhe nja gjashtë mujë jeton me ata që e kanë mësu, e kanë ftu në din. Pas gjashtë mujëve ata marrin rrugën për t'u kthy në vendet e veta, në vendlindje, e ai kryesori, ai emiri, i thotë këtij Ahmedit, Thot me na bo hallall se ti ke jetu jet të lir a jo jet e lir e di cila është jet e lir jeta e lir është te jetosh si musliman ajo është liria ndërsa ata i thon jet e lir po ne asaj i thom jet e shfrenuar. Emiri tha, Me na bo hallall se ndoshta të kemi kufizue, ndoshta të kemi mundue, ti nuk i ke, nuk je mësu me u çu në mëngjes e me u fale, nuk je mësu me agjnu të hanë e t'enjte, e do rregulla tjera. A dini çka tha Ahmeti? Musliman i ri, gjashtë muj musliman, si e kuptoi Islamin? Tha unë të gjitha ja u bëj hallall, Zoti ju shpërbleftë, s'ka çka t'ju bëj hallall. Veç një gja nuk di a do t'ja u bëj hallall. Tha, cila është ajo? Vonesa e juj, tha. Ju jeni vanu, se e kam pas babën edhe nënën gjallë, t'kishë ardhë ma herët, ndoshta edhe ato e ka, do ta pranojnin Islamin, por ju jeni vanu ato kanë shku pa iman. Ju jeni vanu, ato kanë shku pa iman. Nuk nuk lëshon pe, nuk e toleron. Njoni po e çon, i thot e, pash zotin lere atë njeri. Lere atë se ki nuk ashtë musliman. Tho o tho, unë e di që s'ashtë musliman. Por sa t'jetë me mu do ta çoj n'mëngjes, do ta çoj n'syfyr, dhe do ta çoj n'mëngjes, dhe do ta thirri n'iftar, se ki kur të bjere në zorë ditën e kiametit, do të thotë Zot, une me mu kanë ndejt, do musliman, po s'më kanë kalzu. Kanë vetë musliman me mu, po s'më kanë tregu, pra ne kemi për obligim, dy gjeni, mashkull edhe femra. Por, një gjë ta kemi të qartë se fjala e parë ishte dhe me të fundit do të marrim se shpëtimi i mbarë njerëzimit nga kjo kataklizëm është vetëm dini Allahut dhul xhelal. Vëllezër të dashtë, Evropë, perëndimin, e ka kaplu kriza. Cila krizë? Menjëherë njëri thotë, po kriza ekonomike, kriza e gripit të kafshëve që Allahu na e ka bë haram neve, to janë sinjale, o vëlla i dashur. Jo, jo, Perëndimin e ka kaplu kriza më e rrezikshme se ajo ekonomike dhe se ajo e gripit dhe se ajo, e di cila është? Kriza morale. O vëllezër kriza morale është shumë e rëndë, pas krizës morale erdhi ajo ekonomike, tani vjen ajo tjetra, vjen ajo politike dhe nëse vazhdon kështu, nëse nuk pranohet Islami, por na shpresojmë në mënyrë paqësore, në mënyrë humane, shpresojmë që njerëzit ta pranojnë këtë din të Allahut dhul xhelal se shpëtimi është në dinin e Allahut dhe Allahu dhul xhelal thotë fefirru ilallah ikni kthehuni Allahu dhul xhelal pra këtë jau thotë mbarë njerëzit Pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem ka qenë i dërguar për mbarë njerëzit. Allahu dhul xhelal në Kur'an e ka regjistru, Ve ma erselnake illa kafeten lin nas, beshiran ve nedhiran. Ty të kam dërguar për mbarë njerëzit. Pejgamberi jonë, sallallahu alejhi ve sellem, nuk është pejgamber i arabëve. Njëri thotë, Po, po ai ka qenë i arabëve, mos do ti me një pejgamber shqiptar, a? Edhe ai tjetri një pejgamber turk, ai është pejgamberi i fundit për mbarë rruzullin tokësor, për mbarë popujt dhe sa të ekziston kjo botë, është vula e pejgamberit. O vëllezër të dashtë, njerëzit këtë çështje duhet, njerëzit tanë herë duhet ta kuptojnë, mandej të tjerët. Pra shpëtimi është fefirru ila Allah, ikni, kthehuni te rruga e Allahut dhul xhelal, e cila e ka emrin Islam. Por, por për të punu për këtë Islam, pak duhet me mësu, o vëllezër të dashur. Pak duhet me lexu, mos me qenë indiferent, mos me qenë i painteresu. Unë shpesh e përdori një fjalë, i pata thënë një djaloshit tonë atje te na, thash dhe ti shumë mirë, thash me muhabete të mira, me këtë, me atë po e lavdroj, thash me namazin, tha hoxhë, me krejt sportet jam marrë veç me namazin jo. Krejt sportet i kam provu, veç namazin s'e kam provu edhe mo. O vëlla dashtu, namazi nuk ashtë sport, namazi nuk ashtë hob. Ky din është i të gjithëve. Me sporte të ndryshme mund të merremi ne, me sporte të ndryshme. Por Islami nuk ashtë sport, nuk ashtë hob. Islami është din i Allahut dhul Xhelal. Po, nëse e lamë Islamin, na gjen sikur i gjeti ata. Ata e prodhun oren, ata bon' shumë punë, ata e çlirun Spanjën, e ndriçun Spanjën, sa e ndriçun, tetëqind vjet. Mbas tetëqind vjetëve ja kthin shpinën. Kur? Kur ja kthin shpinën dinit t'Allahut, ja kthin shpinën edhe tokave të cilat i çlirun. Po këtu do ta përmendim atë nanën muslimane. Përsëri e kemi. Këtu jemi. Femra ka dhënë kontribut në Islam, o vëllezër të dashur. Ai i cili i fundit u largu nga Spanja, nga Gërnata, kur e shikoi për herë të fundit Gërnatën, filloi të qajë, nënën e vet e kishte me vete, e cila ishte plakë nëntëdhjetë vjeçare, kur e pa se po qan djali i vet, e kapi për gjoksi dhe tha, Çka ki o bir? Tha, Po, po e lamë Spanjën, e kemi lulëzu, e kemi ndërtu, e kemi zbukuru, tetë shekuj me radhë, tash po ja kthejmë shpinën, çka i tha nana? Nana, a ishte burrneshë? Pra ka shumë burrë, gra, të cilat janë ma burrnesha se sa burra. Pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem ka thënë, të kish pas edhe pak gra, siç ato që janë përmend në historinë islame dhe në Kur'an, të kish pas edhe një numër pak ma tepër, gratë do të prishin para burrave. Meshkujt tonë, femrat tona, duhet të mësojnë pak për këtë din. Duhet të kujdesen për këtë din. Njerëzit kanë fliju jetën për këtë din. Disa njerëz tonë, shumë pak, disa flas, shumë pak të interesum, për pak interes ja kthen shpinën kësaj feje. A dini çka më ka tregu një dashamir atje në vendlindje? Ka qenë mysafir në një shtet perendimor, tha hoxhë kam pa një gjë interesant, tha kishat shumë humane atje, Kishat tha kishin restoran e një restoran tha i kishës punonte ditën e diel gratis shkoshin njerzit hajshin pishin tha i hapur për të gjithë thash a kishte ndonjë kompensim ndonjë pagesë jo tha nuk kishte por kur mbritëm te dera tha njoni më tregoi a hoxhë a do hijmë brenda po veç këtu te dera osht varë një kryq për me hi me hangër drekë duhet me puth kryqin thash a kishte prej tonëve po për fatkeqësi po kishte. Një drekë me hëngër me puth kryqin? Për një libër? Për një dhuratë? Po vëllazë, domosdoshmërisht duhet njohur këtë fe. Ai tjetri po don m'u martu me një të huaj, e i tregon babës vet, thotë baba, po du m'u martu me filan vajzë. Tha biro, na pengon feja, ajo nuk është musliman. Tha baba, po me pranu Islamin ajo, a më lejon ti? Po, tha me pranu Islamin. Edhe ai thotë diçka, Me kosh, me vagon. Ja që disa libra e DVD-ja i lexoi, i shikjoi, i pa, mas gjashtë mujve e thirri, tha hec këtu. Kur erdhi, tha, ha? Tha, i lexove, i pa, tha, po. Tha, çka ke vendos? Tha, Elhamdulillah. Mbas sa isha kum lexu, kam vendos, tha, ta pranoj Islamin. E, shikji, tha, po martohemi, tha, jo, pse? Tha, se ti s'je musliman. Tha, unë, unë, tha, unë, unë, musliman, tha, Ja, kështu sikur ti musliman tha, une nuk martohem. Merri këto libra, merri këto DVD-ja këto CD-ja, sikur ti koftë kismet nja gjashtë muj sikur une dhe ti, lexoji mirë, bonu musliman dhe pastaj shohim. O vëllezër të dashur, pra, ne kena nevojë për punë, ndërsa këto janë humnerë, humnerë në aspektin moral, sot ju dhash hajrin, por fund, Ka thënë baba me një katund, katund i vogël, ka thënë babë po du mu martu me filan vajzën, ti e njeh, ka thënë, jo bir, jo, ka thënë, me to nuk ban mu martu. Babë, jo briti, bërtiti. Baba thotë jo nuk ban. Tha pse babë? Tha, atë e ki motër, po nëna jote s'e di. Xheneti është në fund kambëve nanës. Pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem e ka ndal djaloshin prej lufte, prej xhihadi, tha po du me shku në luftë ja Resullallah, po du me shku në xhihad, po du me shku në xhihad, tha, a e ki babën edhe nënën, tha po, a ka kush ju shërben, tha jo, tha rri, shërbimi yt, hizmeti që ti ja u bën prindve osht xhihad. Kështu o vëllezër të dashur, pra kështu e ka rujt ky Islam familjen, kështu e ka rujt dashurinë, kështu e ka rujt lidhjen familjare dhe kështu na ka rujt neve në çdo aspekt, falënderojmë Allahun dhul xhelal që na ka mundësu t'i takojmë kësaj feje dhe veç kjo fe është shpëtimi i mbarë njerëzimit dhe kjo fe nuk bën akuza as se është agresiv, Një porosi të vogël ta bëj. Kështu, nuk do të preki. Unë po e di, e keni ato nga vullneti, nga dashuria, po dorëtrokitja nuk ka hije. Dorëtrokitja nuk ka hije. Nëpër tribunat fetare, nëpër mexhliset fetare, nuk duhet ta përdorim dorëtrokitjen. Nëse, diçka na pëlqen, lirisht do të themi Allahu Akbar. Shpërbleftë Zoti me xhennet. Kemi ftuar edhe Hafiz Shaban Murati, i cili është imam në xhaminë El Buhari në Vjenë, ku sot për ne ka pregatitur një ders, një ligjëratë me titull Ambiciet e muslimanit. Prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë nga Allahu që të na falë të metat tona dhe gabimet tona dhe të na i pastrojë zemrat tona. Paqja, mëshira dhe bekimi i Allahut qoftë mbi Muhammedin sallallahu alejhi wa sallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit. Të ndershëm vëllezër besimtarë! E ndiej veten të privilegjuar që jemi këtu në mesin para juve që të flasim dhe të këshillohemi mes veti, me fjalët e Allahut, fjalët më të bukura dhe me fjalët e Pejgamberit sallallahu alejhi wa sallam. Duke shfrytëzuar rastin fillimisht që t'i përshëndes, që t'ju përshëndes juve dhe musafirtë tjerë që janë këtu dhe organizatorët e kësaj tribune. Më i mirë që e ka shkelë këtë sipërfaqe të tokës. Për çfarë arsye? Për arsye se i keni disa cilësi të cilat nuk kanë ekzistue gjithëherë tek popujt e mëparshëm. Dhe Allahu na bëri këtë mirësi. Dhe Allahu na zgjodhi neve. Tha jeni populli më i zgjedhur prej njerëzve, për arsye se urdhëroni në të mirë, urdhëroni në të mirë, Ndaloni nga të këqijat dhe besoni në Allah. Këto janë cilësitë e muslimanit. Këto janë synimet e muslimanit. Këto janë ambiciet e muslimanit. Në transmetimin e Ahmed ibn Hanbelit thuhet se Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ka thënë: Thot Allahu shiqoi në zemrat e robëve të tij. Dhe E pa zemrën e Pejgamberit sallallahu alejhi wa sellem ndër zemrat më të pastërta dhe ndër zemrat më të mira dhe Allahu e zgjodhi atë për pejgamber të fundit dhe e zgjodhi atë që ta bartë misionin e Allahut ta bartë emanetin e Allahut ta bartë fjalën mesazhin e Allahut për këtë njerëzim Ndërsa thotë pastaj, Allahu shiqoi në ro, në zemrat e robëve të Tij pasi që shiqoi në zemrat, në zemrën e Pejgamberit, thotë dhe i pa zemrat e shokëve të Pejgamberit, zemrat më të mira dhe më të pastra. Dhe Allahu i bëri këta shokë, i bëri ndihmëtarë të Pejgamberit, i bëri ministra të Pejgamberit, i bëri nga ata të cilët sakrifikojnë për këtë din dhe e ndihmojnë Pejgamberin sallallahu alejhi ve sellem në bartjen e atij e këtij mesazhi. Dhe ne duke i falenderu Allahun dhe duke i falenderue pastaj këta të cilët kanë sakrifikue për dinin e Allahut Ne e bartim sot emrin musliman. Ne sot edhe pse jemi larg nga ai vend në të cilin ka burue dini i Allahut. Mirëpo ne jemi sot musliman. Ne jemi sot në atë fe të cilin e kanë pas shokët e pejgamberit dhe sahabeti. Ne jemi ndoshta qysh ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi ve selam në hadithet e tij, ndoshta do të ketë musliman pas shokëve të mi Që janë vëllezërit e mi dhe do të peshojnë shumë. Dhe do të peshojnë shumë. Cila është fshehtësia të cilën muslimanët e arritën këta? Për arsye se, të ndershëm vëllezër besimtarë, muslimanët një kohë të gjatë me shekuj të tërë, me shekuj të tërë sunduan botën. Me shekuj të tërë zotëruan fuqinë e tyre dhe trimërinë e tyre. Muslimanët e mbushën botën me dije dhe me urtësi. Muslimanët e mbushën botën me fuqi dhe trimëri. Muslimanët e mbushën botën me dritë dhe me udhëzim. Muslimanët ju nënshtruan gjithë popujt tjerë muslimanëve dhe ata lanë tek ata popuj moralin e tyre. Lanë tek ata popuj dinin dhe fenë e tyre. Lanë tek ata popuj sheriatin e Allahut, dinin e Allahut azze ve xhel. Andaj dy gjëra i kanë dallue këta njerëz më herët. E para është dija rreth fesë së Allahut. Dhe e dyta Është dëshira e madhe që kanë pas për këtë fe dhe ambiciet dhe qëllimet e larta që kanë pas për këtë fe. Pra, plotësimi i muslimanit është në dy gjëra. E para, është dija që duhet ta ketë muslimani për fenë e Allahut, duhet ta njohë fenë e Allahut. Nuk duhet të jetë injorant, i paditur ndaj fesë së Allahut. Dhe kjo është rruga e vetme, ai i cili nuk ka dije nuk ka mundësi ta njeh Allahun. Ndërsa e dyta është t'i japsh përparësi asaj të vërtetës para kënaqësive tua. Çka do të thotë kjo? Të kesh ambicie të larta, të kesh elan, të kesh fuqi dhe energji, të kesh forcë, Dhe të kesh ambicie dhe qëllime të larta për dinin e Allahut Azza wa Jall. Andaj, të ndershëm vëllezër besimtarë, pas kësaj hyrje të shkurtër, duke e pas parasysh kohën të cilën e kemi në dispozicion, do të mundohem që temën për të cilën do të flasim do të mundohem që ta shkurtoj në disa pika të shkurtra. E para është Allahu dhe Pejgamberi thrasin muslimanët që të kenë ambicie të larta dhe qëllime të larta. E dyta, muslimanët duhet t'i kenë qëllimet më të larta se sa vepra e tyre, se sa vepra e tyre. E treta, gjeneratat e arta dhe ambiciet e tyre dhe qëllimet e tyre dhe e katërta rinia jonë dhe ambiciet e tyre. Allahu i Madhëruar në Kur'an na tregon për çifutët, për Benu Israil, për jehudit, të cilët e ndruan të mirën me të keqen dhe nuk vepruan me atë të cilën e kishin mësuar. Tha është sikur shembulli i gomarit i cili bart libra. Sikur shembulli i gomarit i cili bart libra. A ja din gomari se çka po bart? A ja din vlerën librës? Aspak. Kështu Allahu Azze ue Xhel i ka cilësue Benu Israil për arsye se nuk kishin qëllimet. Nuk i kishin qëllimet e sinqerta dhe nuk i kishin ambiciet e tyre të larta. Pastaj Allahu. I qortoi ata njerëz të cilët i japin përparësi kësaj bote para Ahiretit. Ata njerëz të cilët qëllimi i tyre është vetëm arritja e anëve të kësaj bote. Allahu tha: "Ya eyyuhellezina amanu, ma lakum idha qila lakumunfiru fi sabilillahi thaqaltum ilal-ard" O ju besimtarë! O ju besimtarë, çka është me juve kur thirreni në rrugën e Allahut xhelle xhelaluhu, ju ngjitni për toke. Ju ngjitni për toke dhe nuk i përgjigjni thirrjes së Allahut. A u kënaqët me këtë dunjë? Nuk është kënaqësia e kësaj dunjaje as sa një grimë në krahasim me kënaqësitë e ahiretit. As një grimë në krahasim me kënaqësitë e ahiretit. Allahu gjithashtu i përmendi në Kur'an ata burra të cilët nuk i mashtron kjo dunja, të cilët kishin qëllime të larta dhe synime afatgjate, që na tregon Allahu se qysh duhet me kanë musliman. Allahu tha: "Rijalun la tulhihim tijaratun wa la bay'un an dhikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakat." Tha Ky din ka burra të cilët nuk i mashtron as tregtia e as shitblerja që të largohen nga përmendja e Allahut, nga namazi dhe nga dhënia e zekatit. S'ka të mira materiale të cilat e mashtrojnë muslimanin në këtë dunja. E kërkon të mirën e kësaj dynjaje. Ndërsa thotë, Wa minhum men yaqulu rabbena atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, ndërsa disa të tjerë të cilët janë prej tyre të cilët thonë, O Zot, na jep të mira në këtë botë dhe në botën tjetër. Na jep të mira në këtë botë dhe në botën tjetër, ky është muslimani i vërtetë. Pra kështu duhet ta lut Allah, ta lut, ta lut Allahun edhe ti musliman, që Allahu i madhruar ta bëjë ty synimin e ahiretit, mirëpo t'jap edhe të mirat, edhe të mirat e kësaj dunjaje. Gjithashtu Allahu i madhruar na porosit që të shpejtojmë, Gjerësia e të cilit është sa qiejt dhe toka, Fastabiqul khairat, garoni në vepra të mira, Wa fi dhalike falyatanafasil mutanafisun, dhe kështu le të garojnë garuesit në vepra të mira. Pra kështu duhet të jetë muslimani. Këto ajete të cilat na nxisin që muslimani nuk duhet që të ketë ambicie të ulëta dhe qëllime të ulëta dhe qëllime vetëm të kësaj dynjaje, Mirëpo muslimani duhet ta ndiejë veten krenar dhe duhet të mburret dhe gjithmonë synon kënaqësinë e Allahut xhelle xhelaluhu, synon ahiretin. Pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem na porosit një gjë të tillë dhe na nxit në vepra. Thotë edhe hadithet do t'i lexoj Do t'i lexoj vetëm, do t'i them vetëm shqip, për arsye për shkak të kohës, thotë Pejgamberi sallallahu alejhi ve selem thotë, Nëse dikush e ka në dorën e juaj, e juaj, një fidane, një bimë, edhe po e sheh se po ndodh Kiameti, po e sheh se po ndodh Kiameti, Thotë nëse ka mundësi që këtë bimë, këtë fidane, ta mbjellë para se me ndodhë kiameti le ta veprojë atë. Do të thotë po e sheh tu u bo kiameti, bima për m'u rritë dhe me pas dobi prej saj, ama do një kohë të gjatë me vite. Mirëpo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po don me na tregu neve se si muslimani duhet me qenë gjithmonë ambicioz. Duhet me pas qëllime të larta dhe mos mu ndal nga puna asnjëherë. Thotë nëse në dorën tënde e ki një fidan dhe po e sheh që po ndodh kiameti, thotë nëse ki mundësi mos e le atë pa pa e mbjellë. Pastaj thotë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam thotë kush e ka qëllimin Kush është qëllimi i tij, bota tjetër, Allahu i Madhëruar do ta pasurojë atë dhe do ta pasurojë zemrën e tij dhe do t'ia lehtësojë punën atij dhe do t'i vijë dynjaja atij edhe pse ai e refuzon. Edhe pse ai e refuzon do të vjen ty dynjaja nëse ki qëllim ahiretin. Do të vijë mbrapa dynjaja. Dhe të mirat materiale nëse ti e ki qëllim ahiretin. Ndërsa thotë pastaj, thotë ai i cili thotë qëllimin e ka për këtë dunja, thotë Allahu xhelle xhelaluhu do t'ia bëjë fukarallëkun n'sytë e tij. A e ke pa të ndershëm vëllezër musliman? Ata të cilët ata të cilët nuk janë me Islam, Nuk janë në rrugën e drejtë, kanë pasuri, kanë biznese të mëdha shumë, ama nuk është në gjendje një dinar me ta dhënë, një euro nuk është në gjendje me ta dhënë për hir të Allahut. Edhe pse e ka tërë atë pasuri dhe të mirë materiale, mendon dhe frikohet se me një me një me një ndihmë modeste po e humb pasurinë e tij. Allahu ja ka bërë fukarallëkun n'sytë e tij, për arsye se ka pas qëllim këtë dunja. Ndërsa thotë pastaj Allahu do ta angazhojë atë me problemet e kësaj dunjaje. Dhe gjithashtu nuk ka mundësi që t'i vijë prej kësaj dunjaje përveç ata të cilën ja ka caktuar Allahu. Mundohu sa dush. Sa dush angazhohu. A përveç ata të cilën ta ka caktuar Allahu nuk ke mundësi me marrë diçka tjetër prej kësaj dunjaje. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, Sikur ta dinin njerëzit se sa vlerë të madhe ka ezani dhe safi i parë, tha, Nëse nuk kishin pas mundësi me me arrit këto, përveçse duke garu edhe duke qit short do ta kishin vepru një gjë të tillë. Pastaj, Pejgamberi, sallallahu alejhi ve selem, Ishte njëri prej shokëve të tij, Rebija ibn Ka'b, i cili i shërbente Pejgamberit dhe ia afronte ujin për me marrë abdes dhe nevojat tjera. Dhe kur e pa Pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem se ky po i bën shumë hizmet Pejgamberit, Pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem dashti këtij me i dhënë diçka. Apo jo kësaj dynjaje, të ahiretit. Tha, tha ja Rabia, tha pyt qka po donë une, pyt qka po donë. Tha ja Rasul Allah, tha pak si shpejt ma ke bonë këtë pytje, apo më le pak të mendohem. Qka do të kisha me lypë? Tha, Ja Resulallah, pas një momenti, tha, Ja Resulallah, tash tha, u mran mend se çka me lyp. Tha, Ja Resulallah, tha, unë, qata që po më thu ti lyp, kërko pej meje, unë po ta plotësoj, tha, po du më u kon shok me ty në xhennet. Subhanallah. Se si muslimani duhet që të jetë që të ketë qëllime të larta dhe strategji afatgjate, strategji afatgjate. Pastaj vjen te pika e dytë, qëllimet e muslimanit duhet me qenë ma të larta se sa vepra. Shpesh herë të nderuem vëllezër dhe motra ne kemi shumë dëshirë me veprue një vepër të mirë mirëpo nuk kemi mundësi. Mirëpo, nuk kemi mundësi. Nuk na plotësohen kushtet. Dikush ka qef me ndërtu një xhami, por nuk ka mundësi, nuk ka para. Dikush ka qef me i mut, me i ndihmu një fukaraje, nuk ka mundësi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Fa men hamma bi hasanetin fa lam ya'malha A e shihni mëshirën e Allahut? A e shihni mirësinë e Allahut, Krijuesit të kësaj gjithësie? A e shihni butësinë e Allahut xhelle xhelaluhu? Pastaj tha Pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem në një hadith tjetër që tregon se muslimani duhet me i pas qëllimet më të larta se sa vepra, se sa sepse vepra nganjëherë nuk ka mundësi me arrit qëllimin që ti e don. Tha Pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem, tha kush e kërkon shehidllokun me sinqeritet, Allahu do t'ia mundësojë atij gradën e shehidit me arrit edhe nëse vdes në shtratin e tij. Edhe nëse vdes në shtratin e tij. Pastaj Pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem gjithashtu tha, Por disa njerëz kur dul pejgamberi në beteja dhe disa njerëz nuk patën mundësi me marrë pjesë në betejë me pejgamberin. Pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem duke u kthy pej betejës tha, Tha janë disa burra në Medinë që kanë met. Tha nuk e keni kalue, nuk e keni qitë ju ndonjë hap, e as nuk e keni kalue ndonjë luginë apo ndonjë kodër, përveçse ata janë në shpërblim me ju. Përveç se ata janë të barabartë me juve. Thanë, Ja Resulallah, thanë, qysh kështu, na kemi edhe luftu edhe aq shumë u mundumë, ndërsa ata ngeten n'Medine edhe, edhe, edhe bashkë, me kon na? Pejgamberi, sallallahu alejhi ve sellem, tha, Habesahumul udhru. Tha ata, tha i ka i ka ndalë tha arsyja i ka ndalë arsyja që nuk kanë marrë pjesë në këtë betejë. Pastaj pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem gjithashtu tha ai njeri i cili është mësuar që të ngritet dhe të falë namaz natës. Dhe pastaj, një ditë prej ditëve, atë e ka kaplue gjumi. Nuk i ka dalë gjumi që të falë namaz. Pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem tha, Tha, Allahu do t'ia shkruajë atij, sikurse me pas falë namaz, ndërsa gjumin do t'ia bëjë dhuratë. Si ka mundësi kjo? Tha njëri, tha, i pat vetëm dy dinarë, e një dinarë e dha për hir të Allahut e një dinarë e la në xhepin e vet. Ndërsa tha njëri pat shumë pasuri, ndërsa dha prej asaj pasurie shumë mirëpo apet i met shumë. Cili e paska pas ma sinqerisht? Ky i cili nuk ka pas vetëm dy dinarë, vetëm dy euro. Mirëpo njërin e ka nda për hir të Allahut njërin e ka ndal për vete. Ndërsa ai ai ai pasaniki sado që ka dhon apet atij i kan mbet boll. Apet prap atij i kan mjaftue. Prandej shumë vëllezër muslimani duhet që të ketë ambicie qëllime të larta Dhe gjithmonë shikoj tek ata njerëz që janë ma nalt, jo tek ata që janë ma poshtë. Kjo është n'çështjen e dinit, n'çështjen e fesë. Dikush prej neve e fal vetëm xhumon. Edhe thotë, unë shumë mirë jam. Krahasim çka ka e njerë që s'e falin as xhumon, unë shumë mirë jam. Po vi n'xhami për çdo javë edhe Ti shiqoje do të thotë atë i cili përveç farzeve fal edhe diçka më shumë. Qështu muslimani duhet me u ngrit edhe me pas qëllime të larta, e jo me e shique atë i cili është nër ta. Ndërsa në dunjo kjo është e kundërta. Në dunjo shumë vllezër duhet me shiqu ato i cili është ma ullë se ti. Nëse nëse ki pasuri, mos shiqo tek ai i cili ka pasuri ma shumë se ti. Mësuesi i njerëzimit, i pari i pejgamberëve dhe i pari i gjithë njerëzimit. Një ditë, hyri Omeri tek Pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem dhe e gjet Pejgamberin sallallahu alejhi ve sellem të shtrirë mbi një hasër, një një copë shumë e hollë, mbi tokë, dhe e pa Pejgamberin ku ju kishin bë vijat, duke fjetë nga ajo hasër, ju kishin bë vijat në trup. Omeri radijallahu ta'ala anhu qajti, kur hyri Omeri qajti, dhe tha, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, ja Rasul, tha ja Omer, tha çka ke që po qan? Çka ke që po qan? Tha ja Rasul Allah, tha ti je njeri më i mirë në këtë dunja. Ti je zotëriu i këtij njerëzimi. Ndërsa thot, thot mbretrit e kësaj dunjaje thot, Bizantinë dhe Persianë, Mbretrit Bizantinë dhe Persianë po lozin me pasurinë e tyre dhe me kolltuket e tyre, ndërsa ti po flen në një hasër në tokë? Tha Omer, Tha nuk ki qef që dynjaja me kon për ata e ahireti për neve? A nuk po ki dëshirë që dunjaja mu kon për ata, ata le të kënaqen këtë dunja, ndërsa ahireti mu kon për neve? Tha, Po, ja Rasulellah, e tha qikja qështu është. Tha, Ata zaten nuk kanë tjera kënaqësi, nëse edhe në këtë dunja nuk kënaqen, ku kanë mu kënaqë? Ndërsa, besimtari kënaqet në Xhenetin e Allahut. Knaqet kur e kaplon mëshira e Allahut xhelle xhelaluhu. Pastaj nderumë vllazën, njeriu shpesh herë, sidomos në kohën e sotit, e shohim veten pak të vetëmu, pse se e keqja e ka mujë. Edhe shpesh herë, kjo vetëmi na bon pesimista. Ka thënë njëri prej ulemave, ka thënë, ndiqe rrugën e drejtë, ndiqe rrugën e drejtë, edhe mos të bëjë, mos të dëmtojë ty e kjo, pse i sheh se njerzit shumisa po shkojnë po ka e keqja. Ka thënë, Dhe mos i ndiq rrugt e këqija, rrugt e devijuara edhe nëse i sheh se shumica po shkojnë nga atë rrugë, nga ato rrugë. Ndërsa, Allahu i Madhëruar Ibrahimin alejhi selam e quajti në Kur'an ummet. A di çka do të thotë ummet? I ka thonë Ibrahimi alejhi selam Sarës grujës vet, ka thonë oj Sara, ka thonë vallahi ka thonë nuk ka në këtë tokë këtë moment që po jetojmë na nuk ka besimtar jashtë meje dhe teje. Nuk ka tjetër besimtar. Unë edhe ti vetëm n'këtë rruzë të tokës jemi për këtë moment. Mirëpo, Allahu i Madhëruar e quajti ummet, popull. Kështu duhet të thotë muslimani mos bahet pesimist asnjëherë, edhe nëse i sheh që njerëzit po shkojnë nëpër rrugët e këqija, nëpër rrugët e devijuara. Pastaj, çështja tjetër, shembulli nga gjenerata e artë për ambiciet e se si duhet t'i ketë ambiciet muslimani. Pas vdekjes së Pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem udhëheqjen e dini e ka marrë Ebu Bekri. Dhe pas vdekjes së Pejgamberit disa me iman t'dobët që ishin filluan t'dalin nga feja edhe ta ta pengojnë dhënien e zeqatit. Omeri, Ebu Bekri mori vendim që t'i luftojë ata. Omer, Omeri radijallahu anhu, e dini se kush ka qenë Omeri, trim i madh shumë. Edhe erdhi te, te Ebu Bekri dhe i tha, tha, ja Ebu Bekr, tha, bonu i but pak me njerëzit. Tha, bonu ma i but pak me njerëzit. Ebu Bekri e ngriti zonin që ishte shumë i but Ebu Bekri. Prej cilësive të tina ka qenë butësia. Ishte shumë i but e ngriti zonin dhe tha, ja Omer, tha, Omer, Tha unë e kom prit prej teje që ki me ardh me m'ndihmu në këto. Tha ti po m'vjen me po m'thue zbrit prej këtij mendimi, lsho pe prej këtij mendimi. Tha ja Omer, tha qysh, tha trim n'injorancë shum e frikacak në Islam, tha jo Omer, tha e din që është ndalë shpallja? Tha po, e qysh tha na mu kon gjallë edhe mu pakësu ky din? Tha vallahi nuk do të zbres nga mendimi im, nuk do të lshoj pe nga mendimi im. Kjo tregon se si shokët e Pejgamberit t'ndershëm vëllezër që të marrim mësim prej tyre se si kanë pas qëllime të larta dhe synime të larta. Pastaj Ebu Omeri tha vallahi tha tha nuk gjeta tjetër përveç se Allahu ma zgjeroi gjoksin tim, Edhe e pashë që Omeri e paska hak. E pashë që Omeri e paska hak. Pastaj, që e përmendi hoxha i nderum, doktori Maharet, kur e kanë çliru muslimanët Egjiptin, Amr ibn As, komandanti ushtarak, I muslimanëve po kërkon ndihmë nga Omeri për me i ndihmue me ushtri. Dhe Omeri radijallahu anhu iu përgjigj ftesës dhe ia dërgoi katër mijë ushtarë. I tha, Tha dëgjo, tha t'i kam dërgue katër mijë ushtarë, tha në secilin në çdo një mijtin ushtar tha ta kam dërgue nga një burrë i cili bën sa një mijë ushtarë. Pastaj Omeri, Omer ibn Abdulazizi, kur e ka marrë udhëheqjen e muslimanëve, ndershëm vëllezër e dini se Omer ibn Abdulazizi ka qenë dijetarët e llogarisin prej udhëheqësave ma të drejtë pas pas katër halifëve të muslimanëve, edhe kanë thonë udhëheqësi i pestë i drejtë i muslimanëve. Për drejtësinë e tij dëshmon edhe një tregim që Edhe kafshët edhe shtazët kanë pas mirëkuptim mes vete dhe nuk i ka ba zullum njëra tjetrës në kohën kur ka sundua Omer ibn Abdul Azizi. Bariu ka qenë duke i rujt delet në mal edhe ujku kur i ka ra deleve, kur i ka marrë ka hi dhe ka ba zullum në delet dhe i ka marrë delet, ka thonë pasha Allahin paska vdekë Omer ibn Abdul Azizi. Se s'ka mundësi tu kon gjallë ai mu bo ky zullum S'ka mundësi tu kon gjallë ai mu bo ky zullum tha paska vdekë Omeri Omeri Ibn Abdul Azizi kur e ka marrë udhëheqjen kur e ka marrë udhëheqjen e muslimanëve I ka thënë gruajës vet Fatimës, Fatime bint Abdul Malik, i ka thënë gruajës vet, ka thënë kqyr çka po thotë. Ka thënë prej sotit ti pe din që unë jam bo udhëheqësi i muslimanëve. Tha po, tha ta dish që prej sotit tha unë nuk kam kohë mu marrë shumë me tyje. Nuk kam kohë mu marrë me kërkesat tua shumë. Tha prej sotit tha unë të jap ty dy zgjidhje ose bo sabër me mue ose shko te familja jote çka bojn sot për për fat keq ndershëm vllëzër ka prej motrave ka prej motrave që ndoshta kur don burri i saj me bo një hajr edhe një të mir edhe me punue për këtë din thot thot ti hiç shpi be s'po rrin Po ti gjithmonë rrugëve, në xhami, në filan mexhlisin, filan mexhlisin, kurrë në shtëpi s'po rrin! A nuk kemi na hak ndaj teje? Omeri, Omer ibn Abdulaziz i tha, tha nëse nuk mund me bo sabër me mua, tha, shko te familja jote se tha, unë i kam tjera punë ma të mëdhaja. Qajti gruaja e Omerit dhe tha, në çdo gjendje unë do të bëj sabër me ty. Çdo gjendje, unë do të bëj sabër me tye. Omer ibn Abdul Azizi tregon gruaja e tij, dhe kjo nuk është marre për me thonë, thotë prej atij momenti, thotë që e ka marrë, hilafetin me udhëheq muslimanët, thotë nuk e di që është pastrue Omer ibn Abdul Azizi prej xhunubllëkut apo prej ondrre. Nuk e maj mend, që është pastrue pas marrëdhënieve, thotë prej atij momenti kur e ka marrë Omer ibn Abdulazizi udhëheqjen. Këta do të thotë ishin, këta ishin burrat, burrat muslimanë. Këta ishin, këto ishin ambiciet dhe synimet e tyre të larta. I është thanë Ahmed ibn Hanbelit, ka thanë, kur do ta gjejë njeriu lezetin e pushimit? Kënaqësinë e pushimit. Omer Ahmed ibn Hanbeli tha, Tha e din muslimani kur e gjon rahatinë dhe qetësinë, tha kur e vendos hapin e parë në xhenet. Tha qatëherë rahatohet edhe qatëherë kënaqet. Ndërsa njëri prej Rebi ibn Hajthem ishte gjithashtu prej dijetarëve dhe prej njerëzve shumë të të, të ngritur. E panë shumë po bën ibadet edhe shumë po mundohet i thanë thanë a nuk po a nuk po e pushon pak veten tha vallai tha unë qat pushim tha jam ka du tha qat pushim unë jam ka du pra të dashun vëllezër besimtarë lexoni këto lloje tregime tregime që t'jenë ambiciet e tua të larta shiqo qëllimet e tyre në dije, në lodhjen e madhe në kërkimin e diturisë, se si e kanë kërkue diturinë, ti i cili je student, ti i cili ke vendosë që të kërkosh dituri, pa marrë parasysh dituri t'fesë apo apo t'dunjallëkut. Shiqoji tregimet e tyre se si kanë kërkue ata dituri. Kanë udhëtue me muaj të tërë, vetëm për me marrë një hadith t'Pejgamberit. Edhe, sallallahu alaihi wasallam, edhe janë kthye nuk kanë zbrit as prej deves, Prej Medinës në Egjipt ka shku e ka marrë ni hadith, ka thonë pusho pak, ka thonë një orë nuk pushoj, edhe menjëherë është kthye në Medinë. Veç ni hadith. Ka pas frikë mos po ikë ndonjë hadith i Pejgamberit. Ndërsa, shiqoni gjithashtu në ibadetet e tyre. Që të kesh ambicie dhe qëllime të larta, se ti je krenar që je musliman. Ti nuk duhet me pas ambicie sikur i kanë njerëzit tjerë. Për arsye se Allahu të ka gradue dhe të ka ngrit në një shkallë të lartë. Pra, shiqo ambicien e tyre në kërkimin e të vërtetës dhe shiqo ambicien e tyre në sakrificën që kanë bo ndaj fesë së Allahut xhelle xhelaluhu. Pastaj, Vijmë te pika e fundit, ajo është rinia jonë dhe ambiciet e tyre. Të ndershëm vëllezër besimtarë, pas kësaj që tham, duhet ta dimë se rinia jonë është e ardhmja jonë. E ardhmja e një populli mbaret nga rinia e saj. Nga rinia e atij populli. Nëse është rinia e mirë ai popull është afatgjatë dhe ka një të ardhme të mirë ndërsa nëse rinia është në devijim dhe në shkatërrim atëherë do të thotë ai popull nuk pret asgjë përveç shkatërrimit. Pra rinia e nderuar, ju jeni e ardhmja e popullit musliman. Ju jeni e ardhmja e këtij umetit. Ju jeni bebza e syrit të muslimanëve. Ju jeni timoni i këtij populli. Pas Allahut xhelle xhelaluhu, ju jeni ndihmëtarët e vërtetë të kësaj feje. Ju jeni ata që e mbani emanetin e këtij dini. Ju jeni forca e këtij ummeti. Dijeni se ata të cilët e bartën këtë emanet dhe na sollën neve, ata ishin rini. Pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem Ishte në moshën katërdhjetë vjeçare, në kulmin e pjekurisë kur i erdh shpallja. Ebu Bekri ishte disa vite, tri-katër vite më i vogël se Pejgamberi. Omeri ishte më i vogël se Ebu Bekri gjithë rini. Dhe Osmani dhe Aliu dhe shokët tjerë, të gjithë ishin rini, që e bartën këtë din me sinqeritet dhe na sollën neve. Andaj, gjithmonë meritojnë që të lavdërohen. Dhe gjithmonë meritojnë që të falënderohen dhe ta lusim Allahun Azza wa Jall për ata. Pra ndershëm vëllezër besimtarë dhe rini e nderuar, motra dhe vëllezër, dijini se ju jeni në shënjestër gjithashtu nga të tjerët. Të tjerët punojnë pa lodhje që ju që t'ju devijojnë juve. Njëri prej kolonistëve tha, Një gotë raki dhe një këngëtare i shkatërron muslimanët ma shumë se një mijë topa bombardus. Një gotë raki dhe një këngëtare i shkatërron muslimanët ma shumë se një mijë topa bombardus. Pra dhe pastaj tha, zhytni tha ata në epshe, do të thotë zhytni muslimanët në epshe dhe largoni ata nga libri i Allahut. Dhe largoni ata nga Libri i Allahut. Po ashtu motër e nderuar, gjithashtu ti je në shënjestër nga njerëzit e këqij, nga ata të cilët dëshirojnë të të emancipojnë, nga ata të cilët dëshirojnë që të nxjerrin nga liria e Islamit dhe të futin ty në errësirat e injorancës. Nderi yt çdo ditë sulmohet. Shamia jote gjithmonë dhe çdo ditë sulmohet. Mirëpo mos u piklloni. Dhe mos u dëshproni. Dhe mos u mërzitni. Se ju nëse jeni në fenë e Allahut, Allahu do të na mbrojë. Ju jeni më të lartit nëse jeni besimtarë, mos u mashtroni. Pas kulturave të ndryshme dhe pas civilizimeve të ndryshme, sepse na mjafton neve kultura jonë, na mjafton neve civilizimi jonë. Ata prej neve e kanë marrë, ndërsa tash neve na shesin mend me atë kulturë. Kultura e vërtetë dhe lumturia e vërtetë është në dinin e Allahut azza wa jall. Andaj lusmi Allahun e Madhruar që të na bëjë prej atyre të cilët kanë qëllime të larta dhe e kuptojnë rrugën e drejtë dhe e pasojnë atë dhe e kuptojnë rrugën e e gabuar dhe largohen prej saj. Allah ju shpërbleftë për durimin që patët në ndëgjimin e këtyre fjalëve. Lusmi Allahun azza wa jall që të na bëjë prej atyre të cilët e thonë vetëm të vërtetën Dhe ajo e cila ka qenë prej të vërtetës është prej Allahut dhe mirësisë së Tij, ndërsa ajo e cila ka qenë prej mangësime, prej, prej gabimeve dhe prej gjërave që nuk ia kemi qëllue, ato janë prej mangësime, mangësive tona dhe të shejtanit, e lusmi Allahun Azza wa Jall që të na forcojë në dinin e Allahut, të na udhëzojë në rrugën e drejtë, të na mbrojë familjet tona dhe fëmijët tanë nga çdo intrigë, nga çdo mashtrim, nga çdo devijim, Kemi përgjegjësi para Allahut, ju prindër, ju familjarë, ju motra, ju nëna, keni përgjegjësi para Allahut Azza wa Jall. Allahu këta fëmija u ka dhënë në përkujdesje dhe ju duhet t'i ruani dhe t'ia çoni emanetin Allahut Azza wa Jall në vend. E emaneti i Allahut çohet në vend atëherë kur je ne ia mësojmë fëmijëve tanë Islamin,